а сили катма, наче перепущений через центрифугу пральної машини. Він задрімав, а Булата гукнув до своєї каюти Патлоу. Там уже сидів Мілтон Брус, який длубався в невеликому електромоторі. Булат одразу збагнув, що вони замислили. Та ви його взяли. У містера японця. Там у комірчині цілий склад повну всякого непотребу. Ми з брусом хочемо поставити йому млинок. Буде генератор, а приймач тут є, може, щось вийде. Вийде добрий пшик, розсердився дрібнотілий англієць. За що я вас не люблю? Дурна звичка. Спершу розвиваєте на цілий світ, а тоді стане ясно, що реклама є, а показати людям нічого. Блад запитав, а мотор справний? Мілтон Брус лише сердито стинув плечем. Трясця його знає. За вікнами так само шаленів буран, а нероїд на сан продовжував падати. Настрій у Булата теж. Вечеря минула в похмурій мовчанці, а після вечері до Булата підійшов Пітер Макміллан і не менш похмуро сказав. Оце дивився на карту. Ми з нашого Айсберга? Висадились біля мису Весткап, якщо не помиляюся. Булат кивнув. І я так думав. Це ж було не так давно, немає й двох тижнів. Ну то й що? Наш айсберг прицелив тоді майже до самого бар'єра, до самого мису Весткап, правда? Так. Невже ви думаєте? а поблизу цієї японської бази широкі припальні поля. Чому б нам не пошукати тюленів біля того мису? Там може бути не такий широкий припай, хоча б полонки. Пам'ятаєте тамтешній лід? Суцільні тороси. А бува, Шотландець несподівано почервонів і завагався. Працюється збентежені. Булат убачав у собі. Макміллан швидко бентежився, коли співрозмовник недовірливо ставився до його слів. Щось подібне було на південному полісі у бенкетній залі американської бази Амундсен Скотт. Макмілан щось розповідав тамтешньому гляціологові, а той скептично посміхнувся і відповів маловірогідно. Булат не чув, про що вони говорили. Але Макмілан так само знітився і почервонів. Я знаю, ви не вірите мені, тому що я шотландець. Щось подібне трапилося й тепер. Макмілан був дуже вразливий, а через те непевний себе і нерішучий. Про цього шотландця якось висловився француз. Його хвороблива вразливість і нерішуча вдача наслідок національної неповноцінності месьє Матрос. Це дуже скидалося на правду. Тепер, упоравшись із оцим збентеженням, Пітер Макмілан уже й сам не знав, чи варто далі обстоювати власну тезу. Він знову подався вивчати карту Антарктиди на причільній стіні. Булат пам'ятав цей район шельфового льодовика Рісер Ларсена дуже добре. Від мису Весткап Випадково врятувавшись після блукання на айсбергу, вони йшли до бази три дні, але ж рухалися увесь час понад бар'єром цього величезного мису. А якби йшли на простець, нагодовані і не такі виснажені, то легко могли б дійти за день. Булати собі підійшов до карти. Припайне поле в затоці коло бази мало завширшки близько 30 миль а навпроти колишнього лігвища тюлинів двадцять. За мисом же Весткап смуга припаду звужувалася на карті до п'яти миль. Як це вам спало на думку? що найприязнішим голосом проказав Булат. Від такої похвали шотландець навіть не моргнув оком, лише заходився смужкою міліметрового паперу вимірювати відстань до мису Весткап, де кінчалося їхнє блукання верхи на айсбергу. Капітан Роберт Скотт походив з давньої шотландської сім'ї, без видимого зв'язку сказав Пітер Макміллан.